Benim bunda kararım yok, ben yine gitmeye geldim. Benim bunda kararım yok, ben yine gitmeye geldim. Bezirganım, metağım çok, alana satmaya geldim yanım, meta'ım çok alana satmaya geldim Ben gelmedim davi için benim işim sevgi işi Ben gelmedim davi için benim Giriş Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapma geldim Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapma geldim Ol padişah ben kuluyam Dost bahçesi bülbülüyem Ol padişah şah ben kuluyam Dost bahçesi bülbülüyem Ol hocamın bahçesinden Şad olup öpmeye geldim Ol hocamın bahçesinden Şad olup öpmeye geldim Ben gelmedim davi için benim işim sevgi işi Ben gelmedim davi için Benim işim sevgi işi Dostun evi gönüllerdir gönüller yapma geldim Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapma geldim Yunus eydür aşık oldum Maşuka derdimden öldüm Yunus eydür aşık oldum Maşuka derdimden öldüm Gerçek elin kapısında Ömrüm harç etmeye geldim Gerçek elin kapısında Ömrüm harc etmeye geldim Ben gelmedim davi için Benim işim sevgi ben gelmedim davi Benim işim sevgi işi Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapma geldim Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapma geldim